На почетокот, едно прашање кое што не сакам гласно да го изговорите, мислам одговорот, туку секој сам за себе, но барам тоа искрено да биде, значи од срце верувам дека а, кога не мора гласно да го кажете одговорот, верувам дека искрено сами на себе ќе се одговорите. Дали некојаш, прашањето гласи, дали некојаш Господ ве разочарал? Тоа е прашањето и јас би кажал гласно дека би требало сите да одговориме во еден глас не, и тоа големо не. Зашто Господ е секојаш добар со нас. Ако навистина го познаваме, нашиот Бог, тоа е секојаш добар со нас. Но ајде да видиме, еве, искуства на некои библиски личности, Како да рече, например, во Излез пета глава, ќе отвориме, значи, на прва Мојс, односно, втора Мојсева пета глава, и е, и читаме овие зборови најнапред на Мојсе. Пета глава Излез, значи, читаме од 19 стих. Ова е после она прво негово јавување со Арон пред фаронот, кога бараат да се пушти народот, да му се, односно да му се даде неколку дена да прослави свеченост, вика, во моја чест, во Господа чест. И знаете што се случува? Фараонот нешто не, не, нема да ми ја даде таа чест, вели, кој е тој твој Бог, јас не го познавам. Туку, вели, повторно ќе правите изброј на плитери или на, на тули, но плевата, во овој случај самите ќе си ја набавувате, нема ние да ви ја набавуваме, вие ќе одите и нормата е иста. И после ова, Мојсе, еве ќе читаме зборовите, па вие сами процените дали може би ова се зборови на разочарување. Не само тоа што се случило туку и народот сега удрил према Мојсија и Арона и Е, од 18 стик може да читаме. Одете на работа, плева нема да ви се дава, ама треба да го правите одреденото количество на плитари. И сега вели, бележниците на изрелците се најдува во мака заради заповедта. Не смеете да го намалите секојдневното количество на плитари. Значи, нормата е иста. Се нашле на мака, откако си отидува од кај фаронот, ги најдува Мојсија и Арона, кои ги чекаа. Господ нека ве има на око и нека ви суди, им дофрлија на Арон и на Мојсија не замразивте кај фаронот и кај неговите дворјани, им дадовте меч во раката за да не погубат. И се тоа премногу му дошло на Мојсија, на самиот старт, значи почеток знаеме колку недостоен се чувствувал за целата ова мисија кој што Господ, за која што Господ го избрал. И сега уште и ова, и вели, Мојсија се врати при Господа и рече, зошто Господи му нанесува штета на својот народ? Зошто ме испрати? од кога јас стапив, од кога јас стапив пред фараонот и му проговорив во твое име, тој постапува уште полошо со овој народ. А ти не преземаш ништо да го избориш својот народ. Ова се зборови на разочарување, верувам дека се сложи. Мој се се разочарал во Господа. А, или еве читаме Асав, еден од неговите псалми, 77 псалм, што пишува во 77-ниот псалм, значи Асав. И, е, трети стих. Си спомнувам за Бога и, и воздивнувам, кога размислувам, ми го снемува здивот. Зошто? Еве, седми стих, па понатаму читаме седми до девети. Дали Господ ќе отврли за секојаш и дали ќе биде кога и, и да е уште милостив? Дали прекрати неговата милост за секојаш, пропадна ли неговото ветување за сите поколенија? Заборви ли Бог да биде благодатен или гневен, ја затвори својата милост? Слушнете ја овие зборови на Асав, значи. Зборови на разочарување. Или дали воопшто треба се спомнува Јона, ајде да свртиме таму, затоа што ќе гледа, ќе разгледаме подосле малку повеќе стикови од Јона, книгата на пророкот Јона. Во четвртата глава, од 7 до 9 стих, ова е случајот, знаете, кога седнал и чекал резултат да види што ќе случи со Ниневија, па изникнала тиква, па му правила убава сенка, убава му било, меѓутоа за кратко тиквата се исушила. Велено утреден при осамнувањето Бог определи црв да ја подгризе тиквата, и таа се исуши. Кога огреа сонцето, Бог определи врел источен ветер и сонцето ја обжештуваше јонината глава. Те сосем се истошти, посака со сета своја душа да умре. И рече, подобро ми е да умрам, отколку да живеам. Ова дори е малку, мислам да се каже дека Јона овде разочаран, туку е дори и гневен, лут на Бога. Подосно ќе читаме малку повеќе од четвртата глава. И еве сега во Новиот Завет, случајот со кој што малку повеќе ќе се забавиме, иако не е многу добро познат, 24 глава Лука, оние 20 ученици, едниот го знаеме, Клеопа, другиот, другиот некој вела дека може би бил баш Лука. Не се знае. Разочарани денот недела, денот кога Исус воскреснал, меѓутоа тие разочарани одат кон Емаус. Еве да читаме од 13 стих. Значи во Лука 24. И ете во истиот ден двајца од нив одеа во едно село наречено Емаус, оддалечено 60 стади од Јерусалим и разговараа меѓу себе за сите овие настани, додека тие разговараа и се запраша, запрашуваа Сам Исус им се приближи одеше со нив, но на нивните очи не им беше дадено да го препознаат. И им рече, какви се тие зборови што ги водите пате меѓу себе и зошто сте нажалени? И едниот од нив, по име Клеопа му одговори рече, дали си ти единствениот странец во Русалим кој не знае што се случуваше во неговие дни? Им рече што, а ти му рекуа, она што стана со Исуса Назареецот, кој беше пророк, силен на дело и во Словото пред Бога и пред целиот народ, Како нашите свештенички главатари и старешини го предадоа да биде осуден на смрт и го распнаа, мисля 21 стих, а ние се надевавме дека е тој оној кој ќе го избави Израел и покрај сето тоа веќе е трети ден од како стана ова. Еве што се случи со него, а ние се надевавме дека преку него Господ ќе го избави Израел. Но големо разочарување. Сите надежи верени во Исуса, сега оденаш него веќе го нема, без да знаат дека е со нив и воопшто <laughs> дека треба да воскресне, иако тоа многу пати им го најавувал, очигледно разочарување. Сега може би ќе осмениме некојаш, мислам ќе смениме оној наш одговор, ако бил не, дека може би Господ некојаш не разочарал, ама каде е решението на тој проблем? Проблемот е во такви ситуации кога може би мислиме дека Господ не разочарал, проблемот е во нас, не е во Господа секако. Господ е секојаш добар, Господ, Господ е секојаш, секојаш се што прави е добро за нас. И секако мора да се сложим дека една таква ситуација за еден христијанин мора да се реши. Значи, еден христијанин, ако е во состојба на разочараност, не може нити да има еден мирен живот, не може, не може да има едноставно просперитет во неговиот духовен живот. Мора да се реши проблемот. И сега ќе разгледаме две причини за разочараност, зашто мислиме дека некојаш може би Господ не разочаран, кој што на некој начин се поврзани, тесно поврзани двете. Го прочитавме, последниот стик не беше оно 21. Нели се ова иронични зборови? Мислам, без да знаат, овие двајца ученици ќе кажат, а ние се надевавме дека тој е оној кој што ќе го ослободи Израел. Па Господ баш го ослободил Израел преку Исуса, Меѓутоа, проблемот бил што тие не можеле да ни да помислат и на крај паметни било тоа дека преку крстот, тие крстот го сметале за пораз. Значи, нивниот Господ умрел, Господ, односно учител, умрел на крстот, тоа тие го сметале за пораз, меѓутоа баш тоа било средството, баш тоа било начинот да и единствениот начин, значи, да биде Израел ослободен, но не од робството, туку од она поважно робството на гревот, како што беше истакнуто и за време на пулката. И првата причина е, значи, овде ја гледаме, нашето разбирање е ограничено и погрешно за нештата. Затоа доаѓа разочарувањето. Како што е било многу погрешно нивното разбирање за Христа не бил само јуда, значи тој кој што мислил така, сите ученици мислеле дека Исус е тој цар кој што ќе ги ослободи како прво од римското робство, значи. Подолу читаме 25 до 27 стих, што им вели Исус, о неразумни спори во срце за да верувате во се што рекле пророците. Не требаше ли Христос да го претрпи тоа и да влезе во својата слава? Ова е многу битен стих ќе се усврнеме на него. Не требаше ли Христос да го претрпи тоа и да влезе во својата слава? И, кога почна од Мојсе и од сите пророци им протолкува што е напишено за него во целото писмо. Обидувајќи се да им поясни дека целото писмо, до тогаш што ги имале целиот Стар Завет, укажувал на тоа, укажувал на начинот на кој што Израел ќе биде ослободен Иако тоа, сето тоа добро го значи, разбрале, немало да дојде до разочарување. Но, како што кажав, ограниченото и погрешно разбирање за нештата не води токму во тој правец да се разочараме во Господа. И сега читаме 31 стих, тогаш им се отворија очите, од како? И му кажа на писмото, тогаш им се отворија вели очите и го препознаа. И 45 стих подолу, која ќе се покаже пред сите ученици, тогаш им го отвори умот за да ги разберат писмата. Тогаш разбра, тогаш го добија она целосно разбирање на нештата и точно разбирање на нештата. Овде во 24-тиот стих, кој што ви кажав дека малку ќе се осврнеме, се извинувам, 26 стих, еден битен принцип. Вели, не требаше ли Христос да го претрпи тоа, да пострада, за да влезе во својата слава? Ова е битен еден принцип кој што често пати се среќа во Библијата. Значи, низ страдањата влегуваме во слава. Да се сетиме на некои ликови, да речеме, еве Јосиф, како пример. Јосиф добил сон дека сите негови браки ќе му се поклонат. Да, тоа се случило, ама, ама <laughs> доека да се случи, тој минал из многу тешки моменти. Продаден во робство во Египет, за да потоа на крајот, кога бил поставен како втор човек во тоа царство, се оствари сонот. Потоа Давид, Давид бил избран за цар, меѓутоа од моментот кога бил избран за цар, помазан од Господа, Од тогаш почнуваат сите негови проблеми, прогонство од Саул. Дори, значи, цела она надеж што ја имал, знаете колку псалми напишал врз основа на сите тие негови животни искуства, ќе дојде до еден момент кога ќе каже вакви зборови. Прва книга Самуилова, значи ова се зборовите на Давид, прва книга Самуилова, читаме во 27 глава и први стих. 27.1. Прво Самуилово. Како да потонале сите негови надежда овде вели Давид си рече во себе си, сепак ќе загинам еден ден од Сауловата рака. Иако Господ ги <laughs> го изводил од многу ситуации, сепак ќе загинам еден ден од Сауловата рака, па затоа нема ништо подобро за мене, туку да се спасам во земјата на филистејците, да избегам јас од тука, добро би било така. И тогаш Саул ќе прекрати да ме бара, натаму по сите Израелеви краеви и ќе се избавам од неговата рака. Каде ти е Господ? <laughs> Но, навистина му било тешко на Давид. Не сите овие страдања да влезе во славата. Или и самиот наш, наш Господ Исус Христос во Исаија 53 глава на многу добро позната глава и последните два стиха, односно 10 и 11 стих, 12 е последниот, но на Господа му беше угодно да го порази и тој го предаде него на мачење. Кога го жртвува својот живот како принос за грев, ќе види потомство, ќе ги продолжи своите денови и Господовата воля ќе се исполни преку него заради страдањата на својата душа ќе види светлина и ќе се насити со незиното сознавање. Мојот праведен слуга ќе оправда мнозина и нимата вина ќе ја земе на себе. И мнозина ќе се спасат, меѓутоа, преку неговите страдања. Значи, неразбирањето на овој принцип некојаш не води, не носи во разочарување, затоа што Господ сака да не искрши, многу добро да не искрши, затоа што знаеме кои се нашите главни проблеми, севишност и гордост, кои што се сушност суштината нашата природа. И некојаш треба ни страдања за да влеземе во слава некои овакви, овакви, некои онакви страдања, но сето тоа е често пати потребно. И ако не го разбереме целосно, Господа, ако немаме вистинско разбирање, треба да сватиме барем едно нешто, значи дека неговите мисли не се наши мисли, неговите патишта не се наши, наши патишта. Често пати си замислуваме некои работи да се одвиваат во некој одреден тек, меѓутоа не се така, Зато што Неговите мисли не се наши мисли. Неговиот план не е наш план, неговиот тајминг не е наш тајминг, кога ќе се случуваат некои нешто. Минат, минатата вечер, значи, синоќа, читавме за параболата на блудниот син. И баш го опфативме синоќа тој дел за помладиот син, следниот петок ќе читаме за постариот. И дури овде ги гледаме овие моменти. Кога дошол на себе помалиот син? Значи, зел што зел, тоа што му припадјало, отишел во далечна земја, кога дошел на себе, кога пострадал, кога се нашел во неволја, кога немал ништо да јаде, кога се нашел со свините, тогаш дошел на себе и си рекол да се вратам јас кај, кај, кај својот татко. А пак од друга страна, но пред да преминеме на постариот син, јас е, би спомнал за Манасија нешто, е, имавме полука, во втора книга Летописи, кај што читавме тамо 34-та, меѓутоа за Манасије во 33-та глава, да се подсетиме само на моментот исто со Манасија. Манасија бил страшно лош цар. Одел по патиштата на неговите предци, значи, го правил оно што не му е угодно на Господа. И, еве, читаме од 10 стих, значи, втора книга Летописи 33 глава. Истиот принцип го имаме и кај Манаси. Господ ги опоменуваше Манаси и неговиот народ, значи 33.10, но тие не послушаа, затоа Господ ги доведе против нив војно началниците на Асирскиот цар, го фатија Манаси со куки го врзаа во двојни железни вери ги одведо во Вавилон. Кога се најде во неволја, <laughs> забележите од стихот, кој се најде во неволја, почне да му се моли за милост на Господа својот Бог. Некој, мислам нека брат Зоран беше го спомнал овој момент исто. Некој го бараме Господа само кој сме во неволја. И длабоко се покаја пред Бога на татковците. Еве што довело до длабоко покајање кај Манаси. Се молеше и Бог му се смилува, те го послуша неговото просење и го врати во Иерусалим во царство. Тогаш Манаси, внимавајте, созна дека Господ е Бог. Тогаш Манаси го доби она вистинско разбирање, вистинско, вистински го свати Господа. Че требаше да помени за еден ваков момент о својот живот. Да, значи, можеме да бидеме разочарени во Господа ако не имаме целосно или ако имаме погрешно разбирање за Него. Застанав кај постариот си, значи помалиот требало да се најде во неволја за да дојде на себе си да се врати назад. А постариот син, и сега ова е вториот дел, втората причина зашто некој се разочаруваме во Господа, што како го поднел сето тоа постариот син, враќањето на помалиот син. Сите се радувале, била подготвена гозба, било закално од страната на таткото најзгојното теле таму, а е било разочарано од целото. Зошто се разочарано? Втората причина е поврзана со она прва причина. Значи, не го разбрал вистински својот татко или Господ во параболата. И второ, што требало да го, промени, да го промени, ние треба да го промениме некојаш односот кон некој нешто. Во конкретниот случај, односот кон загубените, односот кон оние кои што заталкале, односот кон овој изгубен свет, односот кон грешниците на овој свет. Тој немал вистински однос кон него, кон својот брат. И затоа бил луд и разочаран од постапките на таткото. Значи, треба да го промениме некојаш нашиот однос не само кон ближните, туку и кон многу други работи. Еве, читаме повторно во Јона, реков дека ќе се осврнеме малку на тој момент, затоа што е доста така јасен и забележителен. Значи, одиме повторно во книгата на Јона. Читаме во четвртата глава, но се од почетокот на Јона му беше многу криво. Што му беше криво и зашто се налути? Затоа што Ниневија, ниневјаните се покаја. Му се помоли на Господи рече, о Господи, не го зборав ли тоа уште доека бев во својата земја? Затоа сакав да избегам во Тарсис, зашто знаев дека ти си милостив и добар Бог, спор на гнев и богат со милосрдие и дека се сожалуваш над несреќата. Знаел, ама <laughs> изгледа <laughs> сепак не го разбрал во целост Господа туку сега кога се случило помилувањето, затоа што се покајале. 120.000 луѓе, цел еден град се покајал и Господ ги одржал во живот, пропаднал неговото пророќство и сега тој веле знаев дека си таков. Ние вистина треба да знаеме, драги брахи и сестри, треба вистински да го запознаеме Господ дека е добар и дека е милостив и многу милостив кон нас грешниците, кон сите други. Сега ти се молам, Господи, во третиот стих вели, земи го мојот живот од мене, зашто ми е подобро да умрам, отколку да живеам. Јона се разочарал, затоа што го нема вистинскиот однос кон грешниците. Треба да го смени својот однос. Господ, да, го мрази гревот, ама го сака грешникот. И сака да го спаси секој. На крајот од оваа глава читаме 10 од 11 од стих, значи од главата, последни стихови, Господ му рече, тебе ти е жал за тиквата, значи еве овде го гледаме оној однос а, погрешен на Јона, тебе ти е жал за тиквата околу која не се трудеше, предходните нели стикови што прочитавме 8 и 7 таму, која се налутат заради тиквата, ниту направи да ја израсте, туку во една ног никна и во една ног се исуши, а мене, да не ми е жал, значи ти не можеш да разбереш како мене не ми е, значи како мене ми е жал, за Ниневија, голем град во кого има повеќе од 120.000 луѓе кои не знаат да разликуваат десната да рака од левата, а покрај тој многу животни. Дори животни да. И Јона, и ние денеска треба да сватиме. Езекијал 33.11, познат стих. Езекијал 33.11. Одговори им, животот ми мој, говори Господ Бог, мене не ми е до смртта на безбожникот, туку да се одврти од својот лош пат и да живее. Господ сака сите ние да живееме, секој грешник да се одврти од лошиот пат. На Господа не му е мила смртта на било кој. И дури додава овде, и така обратете се од својот лош пат, зошто да умрете Израелев дому? А Иона, Ја не знам дали постоел некој друг <laughs> мисионер <laughs> како него, да одите во мисија и да бидете разочарани за тоа што луѓето ја примеле вашата порака. <laughs> Се на некој мисионер таков. Значи, која е мисијата на мисионерот? Да го прикаже Господа, да повика на покаяние, како и секој пророк, нали, Божи, Тоа било задача и на Јона. И да бидете разочарани од тоа, од одзивот значи, на таа пора. Па секој би се воодушевувал. Меѓутоа, ете, Јона имал многу погрешен однос кон грешниците. Кои да били те? Еве и најголемите непријатели на Израел. Што правиле многу зла врз неговиот народ. Значи, мора да го смениме нашиот однос кон душите, воспротивно ќе гледаме со осудување кон нив и тоа може да не доведе до разочарување од некои постапки на нашиот Господ. Не само за душите, меѓутоа, еве да, да ги земеме и парите, да речем. Треба да смениме односот <laughs> што ги имаме кон парите. Ако, ако имаме однос од типот на кој беше цар Јоаким, не, кој беше спомнат, како онај кој што а, ги оптоверил со големи даноци, тоа не само ради тоа што он сакал така, туку затоа што му било наложено од египетците. Не знам дали забележавте тамо дека а, Јосија, единствениот добар цар од оние кои што ги разгледавме, а, не сум прочитал, не знам, може ќе сгрешам, треба да видиме, не знам колку тој бил а, одговорен кон на некакви си даноци на Египет, петскиот цар, затоа што тој завојувал против царот и загинал во битката со египетците. <laughs> Значи, Израел тогаш бил независна држава. Дока дека сите останати гледаме дека не само мислам дека беше и Јоаким бил марионетка цар, затоа што египетскиот цар го поставил за цар над, над, над Јуда. Ако читате таму во тие глави од Сите тие плакеле даноци, па може би Јоа Хазли беше оној предходниот, од пред Јоаким, бил тргнат за три месеца, не, може би, читате таму, од египетскиот цар, што веројатно може би војн не му бил многу нешто послушен, околу даноците, иако не бил нешто многу цветка, значи за мирисање не бил, не се збројува во оние добрите цареви. Значи, ми беше зборот за парите, значи нашиот однос кон парите. Ако може би во парите гледаме ете, некаква си мок или било што, што со кое што можеме да, да, да, да живееме некој многу по, подобар живот во, во, во овој свет, а, Господ нешто ќе дозволи, може би, за да го смениме тој однос кон парите, кон било што друго. За да сватиме дека тоа е само средство за да, ете, се одржиме во живот, а не да си угодуваме на самите себе си. Затоа и, меѓу другото, и десетокот, речем или оние дарови што ги даваме, па е видовме и стик, читавме а, на Јоси, како Јоси се однесувал кон сиромашните, кон оние кои што биле бедни, како водил грижа за сите нив. Че значи, ние треба да бидеме не себични. Треба да го смениме односот кон многу нешта. И да не се чудиме зашто некогаш Господ може би дозволува некои работи, па и да паднеме во разочарување. Зато што може би, ете, и долу ни се парите, па Господ сака да го сврти вниманието кон себе, да имаме еден вистински однос кон тоа кој е нашиот Бог и вистинско разбирање за тоа кој е нашиот Бог. Господ е милостив и Господ е долготрпелив, она што го истакнавме, и ја читаме во Лука 9 глава, Евангелие според Лука 9, 54 и 55. Овој стик кој што е поврзан со Јона. Што очекувал Јона? Јона очекувал да Господ фрли оган од небото и да ја запали Ниневија. И еве каков е нашиот Бог, како гледа кон душите не бил примен во едно самариско село, секјавате на тој случај, и Јаков и Јован, што вела до 54 стих, значи од 9 глава Лука, Господи, сакаш ли да заповедаме да слезе оган од небото и да ги истреби, како што тоа го направи Илија? Подсекјавате ја на случаја со Илија. А тој се заврте и ги укори, велејки, ви не знаете од каков дух сте, со каков дух сте. ти, Јакове, ти, Јоване, вие треба да го смените односот кон грешниците, кон е, кон самарјаните. Веро, веројатно Јаков и Јован овде постапуваат нешто слично како и Јона, затоа што знаете, самарјаните биле омразени. Како луѓе од истиот род, измешани, нели, меѓутоа, кој што се клунува тамо некој друг бог. И не можеле да го поднесат тој факт што нивниот учител не бил примен во едно од селата Самаријски, па побрзале да пресудат тие, значи оно што го кажав, ако ние не го смениме односот кон грешниците, тоа што многу лесно ќе ги осудуваме и можеме да паднеме во разочарување од некаква ситуација. Некој однос Господов кон некој грешник. Едноставно треба да се помириме со тоа дека Господ е милостив и долготрпелив, неговиот тајминг е вистинскиот тајминг и треба да тоа го прифатиме како така. Значи, кои беа двете причини да ги спомнеме на крајот пак? Значи, нашето нецелосно, ограничено или погрешно разбирање за Бога може да не доведе до мислата дека сме се разочарали во Господ, да се разочараме од Него, од некои Негови постапки, нешто што не случува во животот. И второ, треба да не наведе на тоа да го промениме нашиот однос, да сватиме дека имаме погрешен однос кон нештата и да се обидиме со Божија помош да го промениме нашиот однос, а ова е тесно поврзано и со разбирањето на нашиот Бог, каков и што е. На крајот би завршил, би кажал дека едноставно, ако некојаш некој работи не можеме да ги разбереме, и тоа не води до разочарување, најлесно е да оставиме да Бог биде Бог, ние да не изиграваме нешто богови или било што, туку да си го најдеме своето место, а нашето место е покрај на колена, покрај неговите нозе, да учиме, како што тоа го учела Марија, покрај Исусовите нозе. Нека Господ ни помогне да навистина го разбереме, навистина го осознаеме, како што е имал прилика и шанса и Манасија, иако бил таков зол, да се покаеме, да дојдеме кај Него и со вистинско разбирање да не паѓаме во разочарување. Нашиот Господ никогаш не може и не не разочарува. Тоа е само а, проблемот е секојаш само во нас. Нека Господ ни помогне во решавање на таквиот проблем ако го имаме секој. Амин.